Draudze, nāciet vienmēr uz svētdienu gatavi liecināt. Es jūs iedrošinu tiešām, jo tas ir tas, kas parāda, ko Dievs dara, un iedrošina citus, un, un, un, un tas parāda tiešām, ka Dievs ir dzīves mūsu vidū. Amen. Es gribētu izdarīt vienu lietu, es gribētu palūgt visus bērnus, varbūt, kas iznāk priekšā. Bērniņi, visi nākat te, mammas varbūt var palīdzēt, um, visi nebaidās nāksiet, nāciet priekšā, lai visi jūs redz. Aniņa, naču, mēs te, nu, tur puisīts aizmugrē ir vienalga, nu viss bērniņi, kas ir. Es gribu, lai jūs redzat, ka mūsu draudzītē ir maziņie, un daudz, daž, daudz ir nav vēl šeit, bet, uh, bet nu redziet, mums ir maziņie, vai ne? Um, ja es aicinu mūs ticēt, kā šādiem bērniem ir ticība. Um, tāpēc vienkārši es gribētu, varbūt, kad draudz mēs pieceltos un es vēltos aizlūgt par bērniņiem, mēs varbūt, jā, re, vēl nāk, Un kāpēc es šo daru? Ir tāpēc, ka uh, mani Dievs jau ilgu laiku ir ielicis smagi sirdīs, nu tas ir smagi no Dieva, kad mums kā draudzē jāpievērš uzmanību šiem maziņajiem. Un, un tāpēc arī mēs, Sanit un vēl pāris cilvēkiem, mēs sākam strādāt pie projekta, kas būs svētdienas, ko mūsu draudzē, kas būs tāda ar kārtīgu struktūru. Mēs vēlamies, ka Dievs pagodinātos par šiem bērņiem, bet lūksim draudzi un es vēltos, lai jūs šo lūgt par maziņajiem mūsu draudzē, jo es uzskatu, ka ja mēs kā draudz uzvaram, mēs ejam tādās lielās atmodās, mēs ejam, kad mums daudz cilvēku atnāk, un ja šitie maziņie uzaug un aiziet pasaulē, tad mēs uzskatu, ka mēs esam zaudējuši. Tāpēc vienkārši es gribu, lai Dievs dod mums žālstību novērtēt šos mazos, mācīties no viņiem un mācīt viņus. Mācīt viņus. Dievs teica Izraēla tautai, māciet bērnus. Un tas nav tikai vecāku pienākums, bet tas arī mums kā draudzē ir pienākums ar savām dzīvēm mācīt šos maziņos un skatīties, lai viņi uzaug zinot Dievu, nevis kā reliģiozu vai kā nepaties būtni, kas viņš ir, bet lai viņi zin dzīvo patieso Dievu, kā mēs viņu esam iepazinuši. Amen. Tāpēc varbūt pacelsim rokas pie šiem bērņiem un lūksim vienkārši. Es lūkšu, debes tēvs, mēs tev pateicamies, Dievs, mēs zinām tēvs, ka katrs bērniņš ir dāvana no tevis, Tēvs, tā ir svētība, Dievs Tēvs. Un nu, es Tev pateicos par katru bērniņu šajā draudzē, Tēvs, arī par tiem, kas nav šeit, Dievs. Tu zini, kur viņi ir. Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā par katru no viņiem, ka viņi ir nākotnes nesēja, Tēvs. Viņi ir, Tēvs, tie, kas iespējams mēs nezinām, kas šeit aug. Iespējams kāds Samuels vai, vai, vai Tēvs, vai Pāvils vai... Mēs nezinām, Tēvs, Tu zini, Tēvs, tāpēc mēs vienkārši lūdzamies, Tēvs, kā draudz Tavu žēlstību uz mums, Tēvs, kā draudzē nest šos bērniņus tās pie Tevis, vest ar patiesām sirdīm, Tēvs, un palīdz mums arī būt tik pazemīgiem, kā mēs varētu mācīties no šiem bērniem, Tēvs. Es lūdzu svētī viņus, Dievs. Es lūdzu svētī Tēvs svētdienas skolu, Tēvs, svētī Tēvs šo projektu, kas iesācies, Tēvs, lai tas būtu Tev par godu. Dievs, un es lūdzu, dod mums tādas sirds tās, kas ieraug to mazāko, kas ir apkārt. Nevis skatīties uz lielām lietām, bet ieraudzīt to mazāko, Dievs, ko Tu esi devis. Jo tās, tas ir tas sākums. Ja mēs mazās lietās būsim uzticam, Dievs, Tu dos lielas lietas. Dod mums pareizi tās visas lietas sākt. Es lūdzu, svētī bērniņus ar veselību, aizsardzību Tēvs, Tavu apsardzību, lai būtu pār viņiem, Tēvs. Nopliec miljārdiem eņģeļus apkārt viņiem, Dievs, lai viņi sargātu Tēvs. Vād katru viņas soļus, Tēvs, audzina viņas Tēvs Tavā vārdā un Tavā klātbūtnē. Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs varbūt varam, bērniņi var doties, varbūt šoreiz Ingu un um, padarbosies viņiem. Es arī aicinu par šo projektu, kas ir, es gribētu mazliet pastāstīt, kas notiek. Ir tā, ka uh, februārī gatavojoties draudz, kad uh, mēs ticībā to saku, un es, es paļaujībā to saku, mums būs seminārs, svētdienskolas seminārs draudzē, uh, Um, es ļoti ceru, ka mums atbrauks kā cilvēki, kas ļoti um, nesdēja bērnu kalpošanu ar sirdi. Un Dievs viņam devas fantastisku sirdi um, bērniem, kalpojot ar bērniem. Un es, es uzaicināju viņus, un mēs strādāšu pie tā, lai viņi arī atbraukt viņi no īrijas. Un, un es ticu, ka Dievs mums dos iespēju šeit norīkot semināru. Un tad pie tā ir vēl, kad uh, mēs strādājam pie struktūras, kuras saņemšu pirmdien, būs divas dažādas struktūras, ko mēs lūksim ar Sanitu un ar Ingu. Un, Mēs lūksim, skatīsimies piespēju kādu, lai mums būtu strukturizēta, sakārtot svētdienisko draudu, un ka mums šā būtu kalpošana, ko mēs varētu tiešām redzēt Dievu pagodinām. Un ne tikai mūsu bērniņiem vien, bet vēl kuldīgs bērniņi, ka varētu nākt un, un piedzīvot Dievu. Un caur to vecāku atgrieztos, jo es to esmu redzējis savām acīm, ka tas ir spēcīgi un tas darbojās. Bet es vienkārši jums lūdzu lūdziet, draudz, par to un nopietni pieķersimies šajā lietā, jo tas ir ļoti svarīgi. Amen? Slaudiem. Um, Vēl viena lieta, pirms es došos vārdu, ir tā, ka uh, es vēlētos lūgt jums, ir tā, ka Dievs mums dod pavēles Bībelē, kā kristiešiem. Viņš dod lietas, kas mums konkrēti jādara. Tas ir viens, ir, mums ir jāpiedod. Mums ir, jā, kā mēs esam saņēmuši žēlstību, mums ir jādod žēlstību. Bet es jums gribu pazemībā lūgt, piedodiet man un dodiet man daudz žēlstības vienkārši šajā laikā. Es, kā, ko es attiecinu to, kad vienkārši man sanāk tā, ka es neesmu visu caur nedēļu šeit kuldīgā. Es ļoti vēlos šeit būt, bet ir tā, ka man ir jā jā, nu vēl dažas lietas Rīgā jānokārto. Man ir ģimene, kas man ir vecvecāki, kas ir ujienā, tālu, tālu no šejienes prom. Man ir jāiekļauj ar savā grafikā arī viņus. Uh, bet mans sirds ir šeit, un es gribu zināt, kad es svē, pagājušajā svētdien kalpoju Rīgā un Jūrmalā, um, ļoti pietrūkšu šī vieta, un es jūtu, ka Dievs man šeit ir iestādījis, un es ļoti priecājos par to, tāpēc vienkārši Dievs jau pavēl mums piedot, Dievs mums pavēl dot žālstību, bet es jums lūdzu pazemību arī dodēt man žālstību, un viens otram, amen. Būsim draudz, kas māk dot žālstību, kas zin to principu 7 reiz 70, kas ne, neļauj tām domām iestāties starp kādu no mums, ka mēs izlīkstam, ka mēs nenesam, mēs atdodam to Dievam un neapvainojamies, amen. Tā ir viena lieta, ko es gribēju lūgt. Um, dosimies pie vārda. Es gribu, lai jūs zinat, kad um, Tas, kā tas vārds nāca un tā, kā Dievs šo vārdu deva, es zinu, ka tas ir priekš šodienas. Es to zinu. Tāpēc vienkārši es zinu, ka tas te vārds ir dzīves. Un man lūkšana ir tāda, ka no šīs vietas vienmēr, lai vai kas sludina, lai no kurienes nāk, lai kas arī būtu, cilvēks tas stāt un sludināt, lai tas būtu dzīves vārds. Mums draudz ir vajadzīgs dzīves vārds. Amen. Mums ir vajadzīgs vārds, kas nāk no debesīm, mums ir vārds, kas, kas nāk no viņa mums vajadzīgs tas īpaši šajā laikā, kad tik daudz balss ir, mums vajag atšķirt to pateiso mannu, to pateiso maizi. Bet atšķirība ir tāda, ka Dievs vēlās to dot, un tāpēc tas ir atkarīgs tik daudz, cik no sludinātāja arī no jums, no katra individuāli. Atvērt savus sirds, nāk gataviem dzirdēt. Un tad ir tā, ka Dievs paliek man nost, un viņš runā. Un es stāvu tikai, es jums varu pateikt, es savā spēkā šeit nestāvu. Es, man nav spēka un ko lielīties. Un, Es priecājos par to dziesmu, ko, bija, ko Dievs bija ielīdz ar tiem dziedāt. Ja ne tavu žēlstību, kā, mēs, kā man pastāvēt? Kā man pastāvēt? Ziniet, man bija tā, kad um, smags vakar, vakars bija un šis rīts. Un man pārņēma Dievu bību Dievu priekšā. Dievu bību Dievu priekšā man pārņēma. Ka par to, ko es vispār daru, nu tieši attiecībā Dievs man, es zināju, ka man te jāslēdz, Dievs man nav ko dot. Dievs, es domāju, kā, kā es vispār tāds cilvēks, kāds es esmu, kā kā cilvēks es varu kaut ko stāvēt runāt par tevi. Es pārnobies un arī es apzinājos to, ja es teicien, ka šaurs ir ceļš, kas vēdas uz dzīvību. Šaurs ir ceļš un placi ceļš, kas vēdas pazušanu. Un es sāku domāt, Dievs, tas ceļš ir tik daudz tādam bedrēm un iekrist var tik daudz, ir lepnība, ir, ir visi tās augstprātības grēki, visi šīs lietas un slimības un visādas lietas, kas ir manā ceļā. Dievs, kā es vispār noiešu līdz galam? Es sāku bīties Dievu, bet nu, tās bailes nebija tādas kā fobija tās bāzes bija tādas, kas ved man pie Dieva. Un, un tad es zinu, ka Dievs izlāzās cauri. Un tā, tā, tas, kā viņš izlāzās, ir tas, ko tā dziesam, ja ne tavu žēlistību. Žēlistībā mēs līdz galam noiesim. Amen? Žēlistībā tu uzvarēsi. Žēlistībā tu tiks cauri. Žēlistībā Dievs tev izvadīs cauri. Žēlistībā. Tas nebūs no tavas skriešanas un gribēšanas viss no svētā gara. Un tāpēc es stāvu vienkārši viņa žēlistībā nekādīgi savādāk. Dievu vārds, ko Dievs man deva, ir nosauc, nosaukums. Es mīlu dot nosaukums uh, Dievu vārdam, tāpēc nu, kaut kā tas ir tā, kā Dievs to dara. Viņš man kaut kādā pirmdienā ieliek Dievu nosaukumu, un tad kaut kādā piekdienā, sestdienā Dievu vārdu. Nu, tāpēc tas nosaukums man jau atnāca jau kaut kād otrdien, man liekas. Viņš saucās, kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz, atvērsim otro mūsu grāmatu, pirmo nodeļu, un tad lūksim. Otrā grāmata Bībelē, otrā mūsu grāmata, pirmā nodeļa, nu sākot no pirmās nodeļas. Pagaidīšu, mēs atvērsim, un tad es lūksim Dievu. Varbūt varam piecelties, lūk Dievu. Lūdzu. Tārgais debes tēvs, mēs nākam kā draudz tavā priekšā, mēs nākam kā cilvēki tavā priekšā. Dievs, mēs apzināmies, tēvs, ka tu esi Dievs, un tu esi tas, kas radīs šo pasauli, tu esi tas, kas radīs mūsu Dievs, un tu esi tas, kas sēd tronī pār visām augstībām un varām, Dievs. Un tavam vārdam vienīgam jābūt pagodinātam, Dievs. Tev pienākās viss, tev pieder viss, Dievs. Un lai vai kā mēs jūtamies, Dievs, Dievs Tu esi cienīgs sajam slavu. Dievi ērs, Tu esi cienīgs sajam slavu un pateicību Dievs. Un Tēvs, es stāvu, un mēs stāvam Tēvs vienotībā Tēvs, ka mēs lūdzam Dievs, ka Tu runāt uz mums, un mēs lūdzam Tēvs kā draudz, ka šeit šajā vietā Tēvs vienmēr mājo dzīves vārds Dievs. Dievs ka šeit būtu tā debes man, kas nāk no debesīm, Dievs. Es lūdzu, dod mums taviem kalpiem, taviem bērniem tādu sirdi, kas ir tev pieķērusies, kas ir gatava dzirdēt, lai vai kas tas ir. Es lūdzu, Dievs, ka mums būtu žēlstība, Tēvs neaizslēg kādu vārdu, kungs, kungs kas kas varbūt mums nepatīk Tēvs, bet ka mēs būtu gatavi dzirdēt visu, ko Tu runā, zinādam, ka tā ir Tava žēlastība, Dievs, un tā ir Tava mīlestība, kas mūs vada, bet to arī mūs pārmāc kā Tēvs un par dēlu izturās Tēvs. Es tev lūdzu tavu žēlstību, ka mēs būtu vienmēr atvērti tavam vārdam. Es lūdzu šeit, ka katrs cilvēks, kas svaidi šo vietu tēvs, lai vai kurš šeit stāv un sludina tēvs, lai arī mēs nemeklētu tēvs, ka no cilvēkiem mēs nelikt cilvēks augstāk par tevi, Dievs, bet ka šeit būtu augstāk par visu tavs vārds, Dievs, un, un ka tavs vārds nes mūsu uz dzīvību un uzvar tēvs. Es lūdzu, lai šeit mājot tavu brīvību, es lūdzu, lai šeit mājot tavu skaidrību, es lūdzu, lai šeit mājot tavs svaidījums tēvs, kas atbrīvo no visiem sātana meliem tēvs, es lūdzu, atbrīvo savus cilvēkus, piepilda ar spēku, ar izturību, ar prieku un ar mīlestību, ar tavu žēlistību. Tēvs, lai tavs vārds tik pagodināts, Dievs, tava godība, Tēvs, ir tava žēlistība. Tā ir tava laipnība pret mums, Dievs. Tā ir tava godība. Tas ir tas, ko tu prot darīt visvairāk un vislabāk. Dievs slavēts, lai tavs vārds. Mēs tev pagodinam un pateicamies, Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Viss saka, amen. Redz sēsties, paldies. Kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz, um, šeit sākot no otrās mūzes grāmatas, um, vispār ejot cauri otrā mūzes grāmatai līdz piektajai mūzes grāmatai, Jozes grāmata ir tas stāsts par Izraēlu tautu. Tas ir stāsts par tautu, kur, cilvēku, kur Dievs izredzēja, sākot ar Abrahām, viņš izredz vienu cilvēku, un no viena cilvēka rodās tauta, uh, ko Dievs ir izredzējis. Un, un šī tauta bija verdzībā Eģiptē, kā viņi tur nonās, to mēs varam lasīt pirmā mūsu grāmatā. Tas pirmā mūsu grāmata vispār ir fantastiska grāmata, ko var lasīt un iesakt lasīt visiem. Tā ir svētīga grāmata. Bet otrā, otrā mūsu grāmata sākās šis stāsts, kad viņi ir verdzībā. Šī tauta ir verdzībā Eģiptē, un Eģipte ir paverdzinājusi viņus. Un tik smagi, kad uh, viņi jau sauc uz Dievu, viņi ir izmisuši, ka viņi it kā apzinās, ka viņi ir Dieva tauta, bet viņi ir kaut kādā vietā, kas viņus ir paverdzinājuši. Un, un, un Un tad nāk Mozus, nāk, Dievs nāk pie Mozus, un Dievs uzrunā, kad viņš saka, es esmu dzirdējis, jo es zinu jūsu ciešanas, es zinu viņu ciešanas, un tāpēc es tev sūtu un izved šo tautu ārā. Un tas, ja mēs skatoties vispār Bībelē, es vienmēr cenšos velkt paralēls ar manu dzīvi. Teiksim, man ir tā, ja kāds stāsts Bībelē par kaut ko, es vēlos vienmēr uzdot jau Dievam jautājumu, ko tas man saka, kas tas ir manā dzīvē. Es vēlos, lai tā patiesība ieiet manā kontā, kā saka. Jā, ja kāds man saka, tavā kontā ir daudz naudas, es vēlos, un Dievs saka, arī tev Dievs ir piešķīris, teiksim, daudz, nu tā tāda jocīga, nu tāda piemērs jocīgs, bet, nu, piemēram, ja, ka Dievs saka, es tev, tu, tev ir miljons. Un saka, oh, ā, cik cilvēki ir tādi, kas saka, amen, slav Dievu un aiziet. Bet konts ir tukšs. Bet es gribu būt tas cilvēks, kas saka, Dievs, ja tu esi teicis, kamēr tas nenonāk manā kontā, manā sirdī, manā dzīvē, Dievs, es nelikšos mierā, es klauvēšu pie tavām durvīm. Dievs, ja tu esi solījis, es vēlos, lai tas notika manā dzīvē. Un tāpēc es vienmēr šīm patiesībām skatos un es velku paralēli, es cenšos velkt paralēli, visur vecā derība, jaunā derība, vienalga. Es velku paralēli no savas dzīves un tā es saskatu šajā paralēli ir tā, ka šeit ir fantastisks stāsts par katru cilvēku, kas atgriežas un kas piedzīvo Dievu un kas piedzimis no augšas. Tas ir tas moments, kad verdzība, tas ir grēks. Verdzība tās lietas, atkarības, tās lietas, kad, kad es atceros savu dzīvi. 15 gados sāk lietot alkoholu. Man viss tas likās tik skaisti, tik forši. Nu, piedodē par tādu vārdu, mēs viņu bieži lietoja. Bet tas man likās tik fantastiski. Alkohols, uh, pasākumi, diskotēkas, līdz alkohols pārņēma mani. Es domāju, es viņu kontrolēju, alkohols pārņēma mani. Es sāku smēķēt, domāju, tas tikai tāds piekdienas diskotēka pasākums, līdz cigaretes pārņēma mani Es nevarēju tikt brīvs. Tas pats, tas pats viss, kas man pasaulē bija, visas tās lietas, ko sātnes deva, tās visas lietas bija. Ir kā no sākuma es pār viņām valdīju, es esmu Dievs savā dzīvē, līdz šīs lietas sāk pārņemt man, un es paliku verdzībā. Tas ir tas, ko grēks dara. Ja kurš grēks, ko tu dari, ik viens grēks cilvēkam pasaulē paverdzina viņu tā. It kā liekas, ka mans ceļš ved dzīvībā, bet patiesībā tas ved nāvē, patiesībā tas ved uh, verdzībā. Un šī tauta, kas bija verdzībā. Un nāk, nāk um, Dievs, un viņš sūt mūzu. Un tas mūzes ir Jēzus Kristus, ir tas tips, nu tas, kas attiecina Jēzus Kristu. Um, šeit var arī runāt, starp citu, arī paralēli starp kristiešu dzīvu un grēku par verdzību, kā kristietim arī, kas iet, kā kristietis, kas ie, iekrīt kaut kādās lietās, bet šeit es vēl paralēli tieši par to, par to dzīvi. Tad, tad nāk mūzes, kas nāk mūzes, Dievs sūt mūzes, kas ir Jēzus Kristības, nāk Dievs lieto Jēzus Krist un man ieved dzīvībā, man izved no tās verdzības. Un Mozus lietoja Dievs, lai izvest to tautu no verdzības. Un tas tāds stāsts. Un tad, tad um, noteikti tas brīdis manā no dzīvē, tas notika 11. jūnijas 2004. gadā, kad Dievs ienāca manā dzīvē. Un notika tas brīdis, ka Jēzus Kristina paņēma un izved no verdzības ārā. Es esmu stāstīju liecību divu nedēļu apakaļ, viņš arī mājaslapā, es neesmu dzirdējuši, ka Dievs paņēma mani un izved no tās verdzības. Jēzus Kristus un tie pirmie mirkļi tik fantastiski. Es atceros, tas pirmais brīdis, kad tā brīvība sāk plūst, kad tās viens lietas pēc otrām lietām aizgāja. Dievs pats savā spēkā man atbrīvoja. Viena lieta, cigaretes, alkohols, pornogrāfija, viss šīs lietas Dievs vienkārši paņēma izvilk ārā. Un tā atšķirība bija tā, ko es brīnījos, ka nevis kā likumu viņš man deva, tu nedrīkst to darīt, tu nedrīkst to darīt, tu nedrīkst to darīt. Nē, viņš deva citu sirdi. Viņš deva pilnīgi citas vēlēšanās, un tas ir, es gribu, lai, ja tu nezini to, es gribu, lai tu to zini, kad ir tas, ka Dievs dod citu sirdi ka tagad man cilvēki prasījuši bieži vien, kāpēc tu nedzer? Nu, ieej taču bārā, paņem vienu aliņu, var taču drīkst taču. Kristiešiem taču nav aizliegts. Es saku, es negribu, es negribu, man nav vēlēšanās. Nevis, ka es nedrīkst, jā, varbūt es arī drīkst, mēs varam tur debatēt par to, bet es vienkārši negribu. Un tā ir tā atšķirība. Dievs paņem un tie pirmie mirkļi tāda liela brīnuma mirkļi. Es zinu, ka daudz jūs varat arī atceraties. Es jums aicinu atcerēties tos brīžus. Tie bija tādi fantastiski laiks. Um, uh, Atceros, ka man tad likās, ka es varu visu pasauli apgāzt. Man likās, ka es, ka tu tieši tad viss atgriezīsies. Nu, tāda baigā dedzība par Dievu, baigā pārliecība, jo Dievs man ir apžālojis, par mani tā apžālojis un atbrīvojis. Viņš jebkur var apbrīvot. Man tāda smaga pārliecība bija. Un es gāju, bija tā pirmā par, par dedzību. Un es atceros, ka bija kristieši, kas jau ilgāk laikas man stājās ceļā pre, pretī, un man ļoti, nu, mēģina nosēdināt pie galda un, nu, nu, nu, nomienies. Tu jau redzēsi, tu jau redzēsi tu jau redzēsi, tu jau tagad tāds bērnu prātā, tu jau redzēsi. Un met tā kā ūdeni uz to uguntiņu. Un, bet nu tie pirmie brīži ir arī šeit tai tautai. Lasot, teiksim, ot, pirmā, otrā, trešā nodaļa, tad nāk um, ceturtā, piektā, ja, um, sestā, septītā, astotā nodaļa Mozes otrā mūsu grāmatā, tur 9. 10. Nu, tie ir tas, kā Dievs sāk nākt un sāk darboties ar tādiem lieliem brīnumiem. Noteikti tāda liela brīnuma. Un liekas, ka Dievs te pat blakus ir. Liekas, ka viņi varanā roku visu laiku parādās. Tas ir tas mirklis kā kristietim. Es šeit arī gribu jums pateikt, pieteikt, ka lai jūs uzmanaties. Tie, kas jūs esat bijuši kristieši jau kādu laiku, uzmanaties no tā, kad jūs satiekat kādu jaunu kristieti, ka jūs nemetat ūdeni uz to cilvēku ir tā, ka cilvēks dēg par Jēzi, jā, no sākuma viņš ir dedzīgs, viņam liekas, viņš visu pasauli apgāst, pieļaujiet to, atstājiet, bet lūdziet par viņu. Un ir tāds, ir tāds variants, kad jūs žēlastībā iespējams iesakat kādu gudrāku variantu, tad viņš, teiksim, viņš sāk teikt kaut kādas lietas, ka jūs apzināties, ka tas viņu ievedīs iespējams kaut kādās problēmās ar likumu vai kaut kādām lietām, tad ir vērts vienkārši tā nosenāt pamācīt, bet atstāt to uguni, kas viņam dēg. Tāpēc es jums saku, esiet uzmanīgi, jo tas ir ļoti bīstam, jo to uguntīnu nevis viņš pats ir aizsācis, bet Dievs to aizsācis. Tā uguntīna, lai dēg, tas ir tas brīdis, kad notiek liela brīnuma, kad cilvēkam atvērušās acis, ka viņš piedzīvo Dievu. Es uzmanīgs to uguntiņu aiztikt. Un, un bija tas laiks, kad uh, piedzīvo brīnums, un tas arī šeit ar Izraēlu tātad. Iet visu līdz um, 13. nodaļai, mēs varam lasīt, uh, visādas lietas notiek, un Un ir tā, ka beigās Dievs, nu, tur notika mocības, tur notika, bet Dieva tauta Dievs pasargāja, tad, tad tie Dievu, nu, cilvēki, kas tur bija, viņi redzēja to Dievs brīnums. Un tad nāk tas moments, kad viņi jau iet ārā no tās Ēģipas, tur ir tās tas stāsts notiek, ka viņi beidzot iet ārā. Un kad faraons viņus atlaiž un vēl, vēl viņi iziet ar lielām Ēģiptes bagātībām ārā, diegam lieliem dārgumiem, notiek tāda lieta, 2. mūzes 13, 17 līdz 18 13. nodaļa, 17 līdz 18 ir tā, nu, kad Dievs viņus vada. Viņi paši neseko, viņi vienkārši Dievs caur mūzu sāk vadīt ārā viņus uz brīvību, uz to apsolīto zem, ko Dievs apsolīja, kad es jūs vedu, tagad uz apsolīto zem, uz labu zem, ko es jums parādīju, nu, paredzējis esmu. 17 līdz 18, 13. nodaļa. Um, Es izlasīšu. Un kad faraons tautu bija atlaidis, tad Dievs tos neveda pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks, jo Dievs sacīja, ka ļaudis nenožēla un redzēdam un karus neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē. Un rakstīts ir tā 18. pantā, un Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnes uz Niedru jūru, un izrēlēši no Eģiptes zemes izgāja bruņot kaujai. 18. pants sāk tā, ka, un Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnes, Un ir rakstīts 17. pantā, kad Dievs redzēja, kad ir arī īsāks ceļš, pa kurien varēja viņi iet, bet Dievs izvēlēs to garāko ceļu, un kas bija tūkstneša ceļš. Tātad tā bija Dieva izvēle un Dieva vadība šo šīs tautas dzīvē. Tātad viss ir labi, Dieva brīnum, viss lietas notiek, un pēkšņi nāk plānā tūkstnesis. Un galvenais, ka rakstīts, ka Dievs vadīja. Nu, nevis, ka viņi paši aizgāja tūkstnesī, bet ka Dievs viņus ar augstu roku vadīja. Tātad ir verdzība, ir liels apsolījums, liels tas um, par, mūži, nu, par, par mūžīgo dzīvību, es, tev, es esmu nācis dot dzīvību, ir tas moments, kad mēs piedzimstam no augšu, ir tā vadīšana, un tad ir tūkstnes. Un it kā aiz tā tūkstneša mēs redzam tālāk, kad ir arī absolītā zeme, vai ne? Tātad tūkstnes, un kas tad ir tūkstnes? Tūkstnes ir savs vieta, tūkstnes ir, nu varat iedomāties, kas tur ir. Nu, tur, tur zaļumi daudz neaug, um, Tur ūdeņi nav, tur ir smiltis, tur ir skorpioni, tur daudz un dažādas tādas lietas, savas vietas. Un pašam personīgi atceros <laughs> par to tūkstnes runājot. Es atceros, ka man bija tāda iespēja Bībeles skolā mācīties ASV. Vienu Ziemassvētku brīvlaiku man izdevās aizbraukt uz Arizonu un uzaicināt cilvēku ciemos, un es aizbraucu, un tur Arizonai tūkstnes. Um, un es atceros, es tāds, tajā laikā man Dievs, tajā laikā man bija tas laiks, kad Dievs bija visur apkārt. Kad Dievs bija, jo es atgriezies bija gadu, un tad pēc gada Dievs man aizvedis bībeles skolu, kur ir vispār Dievu. Tas bija tādā augšā, tad man nebija tūkstnes, man bija tāds, wow, bet es atceros, lasot par šito mūsu lasot par tūkstnes un dzirdot cilvēks ludinam, ka ir savs laiks un ka nesaprot, un es tās brīnījos, kā tas var būt. Jā, es arī gribētu tūkstnes, un es atceros, toreiz aizbraucu uz to Arizonu, kur bija tūkstnes, atceros, gāju no rīta, cēlos vēl pirms saules riet, es iešu uz tūkstnes, tā kā jēzus gāja Es arī iešu uz tūkstnesi, man arī svētais gars vada tūkstnesī, un es gāju kā lūk tajā tūkstnesī, baigi tā, nu, baigi daudz Dieva piedzīvojumu bija. Un es atceros, ka tagad es skatos apakaļ, kad Dievs jau redzēja, kur viņš man vedīs, ka viņš man vedīs garīgai tūkstnesī, ka tas nebija par fizisko tūkstnesi, ko es redzēju, ka man likās, es esmu tūkstnesī, es lūdzu Dievu, redz, kā cilvēki teica, ka viņi tūkstnesī, viņiem grūti palūgt, bet es esmu tūkstnesī un es lūdzu Dievu, bet garīgā man bija tāda piedzīvuma ar Dievu un tāds svaigs laiks, nu tāds laiks, piepildījuma laiks, uh, bet Tad es tagad skatos, ka tas bija tūkstnes, ko Dievs bija man paredzējis manā dzīvē, kur Dievs man arī ieved. Un kāpēc tūkstnes? Tātad Dievs mēs redzam, kad viņš vada tautu un arī paralēli velkot savā dzīvē. Iespējams, jūs arī saskatat kādas lietas. Manā dzīvē tas arī bijis, ka nonāk kaut kāds posms, kad ienāk tukšums. Ka it kā ir bijis kaut kāds fantastisks laiks, kā kristietim daudz piedzīvojumi, bet ienāk tāds tukšuma brīdis, ka iespējams atnākot uz dievkalpojumu un aizējot un neko nesaņēma. Nu, Es nesaņēmu. Blakus brālis un māsa lēkā priecājās. Viņš saka, viņš liecina nākušā nedēļā, ka Dievs uz viņu runājas, ir daudz lietas notikušas, bet tev nekā nebija. Iespējams, tu aizdevi uz mājas grupiņu, atkal nekā. Personīgās lūkšanās atkal nekā. Tu nu rīt piecelies pavadīt laiku ar Dievu, atver Bībeli, lasa atkal nekā. Tuksnes. Bet tajā pašā laikā jau nav tāds tuksnes, ka priekš Izraēla tuksnes jau nebija tāds, ka Dievs viņus bija atstājis vai ka Dievs bija pametis Bet tuksnes priekš Izraēla bija tāds, ka Dievs jau viņus vadīja, bet nu, tas, kas viņiem bija Eģiptē, tās lietas, ka viņiem bija kā Dievs viņus vadīja, pēkšņi nebija. Tas ir tas ūdens, tās ir tās lietas, bija grūtības kaut kādas. Tāpēc jau tā, ka arī tuksnesī jau nav tā, ka Dievs pilnībā atstājas, ka it kā tu zini Dievs ar tevi, tu zini to, ko Dievs piedzīvojas ar Dievu, tu zini visas tās lietas, bet ir tukšums. Ir kaut kādas lietas, ko tu nesaproti, kāpēc tas tā ir? Kaut kādas lietas, iespējams, lūgts jau kaut kas, bet nesaņem atbildi. Man liekas, ka Dievs nu nedzird vai, vai, vai kaut kādas tādas lietas. Un es vēlos atvērt, nu, tas stāsts vispār iet tā skaists par šo pārlasīt, par Izraēlu tautu, kā Dievs viņu vadīja, un vienmēr viņu var lasīt, jo tur tik daudz patiesības ir, kā Dievs dara tavā dzīvē, kā kristietim. Ļoti daudz paralēls tur ir. Bet atvērsim 5. mūzes grāmatu tagad, 8. nodaļa. 5. mūzes, tas ir 5. grāmata Bībelē, 8. nodaļa. Man patīk Tāpēc, ka lasīt Bībeli man patīk, tāpēc, ka tur ir pilns stāsts. Uh, arī kādreiz mēs redzēsim pilnu bildi. Es gribu, lai jūs to zinat, ka tagad mēs neredzam pilnu bildi, mēs redzam to stāstu, mums ir jādzīvo līdz tai pēdējai dienai, ko Dievs mums ir paredzējis, tad mēs ies pie viņu un tam mēs redzēs to pilnu bildi, ko Dievs ir darījis, un Dievs ir rādījis, Dievs ir veidojis mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, bet ir tā, ka man patīk lasīt Bībeli, jo mēs jau redzam to pilno stāstu, kas notika viņiem. Un šeit ir tā, ka uh, Dievs rāda 8, 5. mūzes grāmata, 8. nodaļa, un sākot ar 2. pantu. Vispār mēs tā ātri pārēsim cauri visai nodaļai šeit, bet es pievērsīšu uzmanību vienkārši pāršiem pantiem. Otrais un trešais pants rakstīts. Uh, varbūt varam lasīt kopā. Otrais un trešais, ja? Um, Lasam kopā 3, 4. Un piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs dievs tevi ir vadījis tuksnesī visus šos 40 gadus. Kāpēc nes nelasi? Lasam? lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušus turēsi vai nē, trešais pants. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini, kad, ko tava tēva nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Šeit ir šie divi, divi otrais un trešais pāns, tad pārbaudīt un pazemot otrajā pantā, ja? Kad rakstīts, piemin visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs dievs tevi ir vadījis tuksnesī. Piemin to ceļu. Visus šos 40 gadus, lai tevi pazemot un lai tevi pārbaudīt. Es paskatījos šos vārdus oriģinālajā, nu, valodā, oriģināla valoda, kas ir no kam tūkojums nāca, arī mums ir ebreja valoda šajā vietā um, vecā darība ebreja un aramiešu valdā, mēs zinām, ka mums Bībele, šī nav orģināla valoda, ka viņa tulkojums, tāpēc bieži mēs, mē, uh, man arī patīk paskatīties orģinālo tulkojumu. Nu, es paskatījos šo vārdu, kad uh, vārdu pazemot un pārbaudīt. Un pazemoties to, apskatoties uz to visu, pa ko tā runa iet tajā vārdā, tas vārds ir, kad um, es varēju izteikt uz saviem vārdiem, kad lai es nomirtu, uh, lai tas mans es Viss, ko es varu Dievam pievest, viss, ko es varu lielīties ar Dievam, lai tas nomir. Tātad Dievs ieved viņu tautu tuksnesī, lai tas es, lai tā paļāvība uz savu spēku, lai paļāvība uz savu gudrību, lai paļāvība kaut ko, kas ir tavs, lai tas nomir. Lai Dievs to vienkārši nolikt. Dabīgā veidā vienkārši nomir, nu, nomir tas. Un, un tas... Bet arī es zinu, ka jūs pazemot, cilvēkiem es nāk prātā pazemot, kā, nu, izsmiet. Um, pazemot, kā varbūt sacos, kā mums klāt, kā skolā kādreiz pazemo, nu, ne, ne tā izdarīt, tad man pasauc priekšā, ieliek stūrī un visu klasu rādīja ar pirkstu, nu, ka tas tāds pazemo. Nu, tā Dievs nedara. Zinu, lai to zin, tā pazemošana ir vairāk tevi nolikt uz ceļiem viņa priekšā ka tu apzinies, ka tu neesi nekas Dievu priekšā. Arī, ka nevis, ka Dievs tev pilnīgi atrādīs, arī tā attieksim Dievam nav prātā, bet kad tu apzinies, ka viss nāk no Dieva, un tā ir tā pazemība, tas stāvoklis tavā priekšā, par ko es arī sludināju divas nedēļas apakaļ, tā pazemīgais stāvoklis Dieva priekšā, tas ir tas, uz ko Dievs tiecās, kad viņš runā par pazemošanu. Viņš nerunā tev izsmiet, tev nolikt, tev apmētāt ar dubļiem, tev izņirgāt, viņš to nerunā, tu esi dārgs viņa acīs, atceries to, viņš jau atpirts ar dārgām asinīm, tu esi dārgi liela vērtība Dievu Dieva acīs. Ja tu esi līdz paļājuma uz Jēzus Kristu, tu esi dārgi atpirkts. Un tāpēc Dievs nekad savus dārglietas neapmētā dubļiem, viņš pieņem viņus. Bet tā pazemošana ir tas, ka viņš tas stāvoklis, viņš vēlas vest tev vienkārši zemāk uz ceļiem, lai tu piedzīvot viņa žēlstību savā dzīvē. Nākošais vārds ir pārbaudīt. Um, tas pārbaudīt ir tas vārds, kas um, paņem zelta kausētāju. Tas pārbaudīt ir zelta kausē krāsnī, kas karsē uz, uz, uz, uz uguns un karsē pamazām ar maziņu ugutiņu vairāk, vairāk, vairāk. Un kas notiek, kad uh, es dzirdēju, pats to neesmu redzējis, bet es, es runāju ar juvelieriem, es redzēju, ka to zeltā kausējot, tas netīrums uzpeld uz augšu. Tas netīrums, tas viss, kas no zeltā ir netīrs, nu, tas netīrais piemaisījums. Lai to, nu, vienkārši ir tā, kas ir pavisam tīrs zelts, kas ir dārgs un kas ir, ne viss var atļauties, bet ir lētāk zelts, ko mēs varam pa 15 lāt nopirkt zelta gredzenu, kas vai bet viņš ir, nu, piemaisījumiem. Bet, lai tos piemaisījumus sadalīt, viņas karsē, un tad paliek zelts apakšā, un tas uzpeld, tie netīrim. Un tad ir tā, ka tāda maziņa, viņi nolaižot temperatūru, tāda maziņa vienkārši karotīt, viņi tos, nu, mierīgi noņem, tā kā tāda plēvīt nostos tos uh, netīrumus. Un tas ir tas vārds pārbaudīt. Kad arī šeit Dievs tajā tuksnesī, viņš vienkārši to uguni mazliet uzgriez augstāk, un lai iznāk tās netīrums tajā tukšumā, tajā tuksnesī sausumā, lai iznāk visi tie netīrumi, ko viņš grib paņemt nos, lai paliek tikai tīrs zelts. Tad, tad redzat, kā Dieva žēlistība tajā tuksnesī. Un man arī patīk šie vārdi, kas ir tālāk, ka um, varam lasīt trešais, trešais pāns, un viņš tevi pazemoja, lai tev badu ciest, un lika tev badu ciest, un cilvēki šeit ļoti bieži apstājās. Dievs man pazemo, viņš man liek baducies. Dievs ir cietsirdīgs tēvs, viņš ir, kāds viņš vispār tēvs, viņš man pazemo, un es ir prom no šāda Dieva. Bet vien ļoti bieži tā problēma, ka mēs nelasam tālāk, kas ir rakstīts. Ļoti bieži, ka mēs lasam kaut ko Bībelē vai Dievs kaut ko dara, mēs neatļaujam viņam pabeigt to teikumu. Tas ir tā, ka Dievs saka, e, es tev pārmācīšu, mēs saka, šo, viss man pietiek, es negribu tev Dievs, bet viņš gribēja teikt, kā bērns tēv, kā tēvs bērnu. Nu, tas, ka mēs, ja mēs vienkārši atļauj Dievam pabeigt viņa teikumu, un šeit arī Dievs saka, viņš saka, viņš tev pazemoja, lika tev badu ciest, un šeit ir tā žēlstība. Ēdināju tevi ar manu, ko tu vēl nepazini, un ko tavi tēvi nebija pazinuši. Lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes lika tev bāducies, tā ir negatīvā puse, bet ēdināja tev ar mānu pozitīvā puse. Atcerieties, kad Jēzus minēja par šito mānu, viņš jau tas jau bija, tas bija tas tips, tas bija tas attēls, caur ko Dievs rādīja par Jēzu. Viņš taču viņus baro ar Jēzu pašu. Un tas bija tas princips, ka tajā tuksnesī Dievs deva debes manu, kas nāca no debesīm, kas nes dzīvību, kas viņas uz, nu, uzturē visu to laiku. Tāpēc ir svētīgi vienkārši ieklausīties Dievā, ļaut viņam pabeigt teikumu, jo viņš runā kaut ko. Un lai, tur rakstīts, ka lai tu atzīst, ka tu nevarēsi dzīvot no saviem spēkiem. Ka tur rakstīts par šos, uh, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Un es jums varu pateikt, ka tas ir tā, lai tu atzītu to, ka ja tu domā pabeigt šo savu kristiešu ceļu, tad tas tikai notiks Dieva žālstībā un Dieva spēkā. Tas jā, lai tu atzīti, ka tev vajadzīgs ir Dievs katru tavu brīdi. Un es nezinu, kā jums, bet man personīgi šī atziņa ir tas, pēc kā es tiecos un pēc kā es ilgojos. Dievs neļauj man aiziet no tavu krusta, neļauj man nevienu dienu dzīvot tā, it kā tu man neesi vajadzīgs. Dievs pietiek, es esmu atzinis, tu man vairs neesi vajadzīgs. Lai Dievs nolādē tādu dienu manā dzīvē, ka es to teikšu. Es nevēlos tā dzīvēt, dzīvot. Es vēlos dzīvot ar attieksmi, ar sirds, izslāpumu vienmēr Dievu priekšā, Dievs, tu man esi vajadzīgs, es nevaru bez Tevis. Dievs, es nevaru bez Tevis. Dievs, es ēdu šo maizi, es eju strādāt, es daru to, ko es daru, bet Dievs, es nedzīvo no šīm lietām, kā tikai no tā, kas, no tā vārda, kas nāk no Tavas mutes, un tas ir tas vārds, kas runā Tavā dzīvē tajos brīžos, kad Tu esi noskums, ka tajos brīžos, kad ir grūti, kad ir labi, tas ir tas dzīvais vārds, kas nāk un Tev uzrunā, ka Dievs pierāda vēl un vēl, ka Viņš ir ar Tevi tas ir tas, ko Dievs gribēja pierādīt, un es vēlos tādu lietu. Un nu, redzēt šis tūkstnesis, ko tas dara. Es esmu sapratis, ka, ka e, es patiesi esmu brīvs tad, kad es esmu pilnīgā Kristus verdzībā. Ieklausies, tu esi paties, tu var būt, tu kļūs paties brīvs, ka tu būsi pilnīgā Kristus verdzībā. Bet tā verdzība ir atšķirība viena ar Jēzus Kristus verdzībā. Tas ir, ka tu esi pilnībā pienaglos pie Jēzus Kristus pieķērēts, ka tu nevar bez viņa. Tu nevar bez tā, ko viņš izdarīs tavā dzīvē, tu nevar bez tā, ko viņš izdarīs pie krust, tu bez tā nevar, ka tu esi atkarīgs cilvēks. Es esmu atkarīgs. Es kādreiz biju atkarīgs no sātana lietām, kas bija, bet tagad es esmu atkarīgs no Jēzus Kristus. Es nevaru bez viņas, bez viņa. Es nevaru. Un tā atkarības toties ir atšķirība tā, ka tā dod dzīvību, tā dod izturību, tā dod žēlstību. Tas, tas ir tā dzīvība ar Jēzus Kristus. Tavā mājā, tavā istabā, viņš, kad runā, ka viņš ir tevi, tā ir tā dzīvība, kas tev dod un kas tev uztur un kas tev izvedīs cauri visām, visām problēmām, kas nāks pār tev, pār tavu dzīvi. Redz, ka nu tā, visu, ko liet Dievs ir paredzējis, redz tūkstnes, un tātad mēs varam redzēt, ka tūkstnes, ko Dievs vadīja, Dievs bija paredzējis tikai labu. 7. līdz 9. un nu, vispār 5. pāns arī šeit. Tad nu atzīs savā izprātā, ka tas kungs tavs Dievs tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu. Vau! Wow. Jēzus, Jēzus atnāca, viņš teica, tēvs, tavs tēvs, jūsu tēvs debesīs, ka viņš mācīja. Viņš teica, ka Dievs vēlās tās attiecības ar saviem bērniem, kā tēvs ar bērnu. Viņš tās ir tās attiecības, kurās viņš mūs aicinājis. Viņš kā tēva bērnu, wow, jau šeit Dievs runā, kur vēl nav pilna atklāsuma par Jēzus Kristu, par to, kāda viņam bija sirds, par tēvu. Tev pārmāc kā tēvs pārmāc savu dēlu. Es vēl to nevaru teikt, bet tiem, kam ir bērni, jūs to zinat ka lai ko tavs bērns neizdarītu, viņš nevar pārtraukt viņu mīlēt. Es to vienkārši tagad tā teorijā zinu. Bet tas tā ir, ka lai vai ko tavs dēns, iz, bērns izdarīs, tu vienmēr būsi viņa vecāks, tu vienmēr būsi viņa māma, vienmēr būsi viņa tēts, viņš vienmēr būs tavs bērns. Vienmēr. Un tas ir tā, kā, kā tēvs ar mums strādā kā Dievs. 7. līdz 9. pāns. Jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi, labu, Dievs radīja pasauli, viņš paskatījās uz visu, un viņš teica, es, lā, tas ir labi, ir labi. Viņš rada labas lietas, viņš ir labs Dievs. Dievs ir labs, un viņš žālstī paliek mūžīgi. Jo tas kungs tavs Dievs tevi vada uz labu zemi. Ieklausieties, uz zemi ir ūdens strautiem avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielējām un kalniem, uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādiem, vīģi koki un granātu koki, un uz, uz olīvu koku uz zemi, kurā tēk eļļa un medus, uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzels, un no kuras kalniem tu vari izcirt sev varu tas ir wow, kā Dievs ir paredzējis. Redziet, tās lietas, ko viņš ir paredzējis, ir labas. Tās zemes, kur viņš tev vāda, ir labas. Tie apsolījumi, ko Dievs tev ir devis, ir labi. Un iespējams, es runāju to cilvēkiem, kas, ka tas tuksnes, pa tuksnes mēs šeit runājam, šis apsolījums jau nāca tuksnesī. Kad Dievs viņus vada un viņš runā šīs lietas tajā tuksnesī, viņš viņus pārbauda, viņš viņus pazemo, viņš viņus vada vienkārši tuvāk pie sevis, tad viņš dod šos lielos apsolījumus. Un Dievs tev vislabas lietas paredzējis. Mums nav jāatver šī rakstvieta, bet 1. korintieši 2.9 rakstur, ka kaut ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas nevien cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, un pat to acis nav redzējis. Tās ir tās lietas, ko tu pat iedomāties nevar, cik labas lietas viņš tavā dzīvē paredzējis. Ko viņš tevi paredzējis ne tikai šeit uz šīs zemes, bet mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību ar viņu, ko viņš gatavo um, debesīs priekš tevis. Dievs radīs zemi sešās dienās – cilvēku kopā, ieskaitot sešās dienās, septītajā viņš atdusējās. Viņš radīja visu, ko mēs redzam, cik tas ir skaisti un cik daba ir skaista. Bet ja es teicu, es eju un es taisu jums vietu, viņš jau gatavo tev vietu 2000 gadi, <laughs> halleluja. Iedomājies, kas tur būs. Lielākais galvenieks, kas jebkad ir dzīvojis, vis, visgudrākais galvenieks, Jēzus Kristus, gatavo tev vietas 2000 gadu pats ar savām rokām debesīs, man liekas, mums vienkārši eksplozija notiks <laughs> prātā, ka mēs to piedzīvosim. Dievs ir paredzējis labas lietas tev. Viņš ir labs Dievs. Es gribu, lai tu to zini. Romiešiem 8.28 arī rakstīts, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas viņu mīl un kas ir aicināti pēc viņa. Dievs ir paredzējis labas lietas, un šīs lietas par to zemi, viņš runā labas lietas. Tāpēc šajā tuksnesī es gribu, lai tu zini, ka Dievs tev ved uz labu zemi, ka Dievs tev paredzējis labas lietas par to tūkstnesi. Es zinu, ka iespējams jūs liela daļa arī esat iespējams tajā tūkstnesī. Un iespējams jūs neesat, bet es zinu, ka tūkstnes ir tāds princips, kurā Dievs ieved ļoti bieži savus bērns. Jo tā ir tā vieta, kur viņš to visu arī dara. Viņš parāda to, ka viņš būs uzticams, jo viņš staigā 40 gadus un rakstīts, ka viņa kurps nenodila. Tad Dievs ievedot tādās vietās, viņš vienalga pāri tam visam. Viņš jūs vada un sargā un gādā par jums. Un vēl šīs labās lietas par jums runā, tāpēc Dievs ir labs. Man ļoti patīk 14. pāns šajā nodaļā. 14, 15 un 16. Lai tad tavas sirds nelepojas un tu neaizmirst to kungu, savu Dievu, kas tevi izvedz no Ēģiptes zemes, neaizmirst. Tas kā Dievs vēlās, viņš jau dod mums brīvi izbēlu, bet viņš saka, neaizmirst mani caur šo tūkstnes, tāpēc arī es darīšu šos brīnumus, lai tu atcerētos vienmēr, lai tas, kāpēc tu sēko, nebūtu kāda cita ticība vai kāda cits ieteikums, bet ka tas būtu kaut kas, kas tev ir personīgs, lai tu neaizmirs Dievu, lai tu atcerētos šīs labās lietas, ko viņš tev ir darījis. Lai tad tavs sirds nelepojas un tu neaizmirst to kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības nama, 15. pāns, kas tevi ir vadījis plašā un briesmīgā tūkstnesī, nu, tas ir tūkstnes iespējams, kurā jūs esat, nav tāds patīkams, jo te ir rakstīts plašs un briesmīgs tūkstnes, kur bija dzēlīgs čūskas un skorpionu, skorpionu izkaltušas vietas bez ūdens, kurās mocīs lāpes, kas tad priekš tevis, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdeni no cietās klīns. Es apstāšos šeit ir tā, ka um, tas tūkstnes ir plašs un briesmīgs, un tad rakstīts par dzēlīgs čūsks un skorpionu. Ir tas tūkstnes ļoti bieži arī tā vieta, kur sātans uzdarbojās. Kur, kur runās par čūskām skorpionam, tas vienmēr attiecinās uz sātanu uz viņu viltībām, uz viņu, viņu meliem tavā dzīvē, kas nāk. Šajā tuksnesī ir vieta, ir tas brīdis, kad liekas, ka kā es tikšu līdz galam, ka nāk tās apsūdzes, kā tu domā šito uzvarēt, kā tu domā, Dievs tev mīl, kā tu domā, ja Dievs tev mīlēt, vai tu šīs lietas tādas piedzīvot, nāk tas laiks, ka vēl skorpioni un čūskas visur apkārt. Liekas tās balss, kas tev no, no, nomāc, un kā tu domā, ka tev, vai tu tiks līdz galam, Vai tu tik šajā brīvībā, vai, vai tavā ģimenē būs šīs lietas, pa ko tu ceri un pa tu lūdz, vai tu, vai tu dabūsi to dziedināšanu, vai kā tev liekas, tu nedabūsi. Dievs ir pret tevi. Un sātans bieži vien arī nāk, kā skorpions, viņš nāk, viņš saka arī nevis, ka es sātans tev saku, ka Dievs ir pret tevi, bet viņš saka, es tev saku, ka Dievs, nu, ka viņš saka, es kā Dievs es pret tevi. Viņš vienmēr nāk Dieva personā, viņš runā tā, ka Dievs runā tavā dzīvē. Un tās balss un tās lietas, kas nāk pār tevi, ir tās, kas tev novelk un pat, pat, pat iedzina depresijā. Un tā ir tā zīme, kas tev jāceļās tajā brīdī un jāsaka, ja es Kristus vārdā, tā nav patiesība. Dieva vārds saka, ka es esmu pieņems, ka viņš man mīl un ka es esmu viņa bērns. Un tas ir skorpion, redziet, tās lietas. Un tas ir tā, kad Um, man, man, es vēlos pievērst uzmanību tajā 15. 16. pantām divām tādām lietām. Ir rakstīts, ka um, tur bija skorpioni izkautuši vietas bez ūdens, kurās mocīs lāpes, un kad tur rakstīts, ka neaizmirst Dievu to kungu, um, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdenim. 14. pantā ir neaizmirst Dievu to kungu, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdeni no cietās klīns. Ūdens un cietā klīns, tas ir Jēzus Kristus klints ir Kristus, un tas ūdens ir tā dzīve, kas nāca no Jēzus Kristus. Tajā, tajā tūkstnesī, tajā visā uh, cilvēki piedzīvoja to ūdeni, kas nāca no debesīm, kas nāca no klints. Un tad ir 16. pantā, un arī neaizmirst to Dievu to kungu, kas ēdināja tevi tuksnesī ar manu, ko tev tēvi nebija pazinuši, lai viņš tev pazemot un tev pārbaudīt, lai tev tālākās dienās darītu labu, labu. Kas tad ir tuksnes? Ja godīgi, Tūkstnes ir tā vieta, kur paties kristietis piedzīvo Jēzus Kristu. Kur atklāsim par Jēzus Kristu paliek reāli. Tas ir kā ūdens, ko dzer, kā maize, ko ēd. Tas ir tik reāli, tas ir tik īsti un baudām, ka mēs varam runāt par kaut kādām lietām, bet līdz ko Dievs mūs nevar tuksnesī tukšā vietā, kur mūsu es pazūd, kur mūsu nešķīstības tiek iztīrīts ārā. Un kad Jēzus atklājās caur klinti, caur cietu vietu, caur neiespējamību Dievs nāk tajā vietā. Klincu ir cieta vieta. Mēs daudzam, mēs varam daudzīgi spridzināt, mēs netiekam tur tā klāt. Un caur to Dievs, caur to neiespējamo vietu nāk ūdens, viņš izlaužās. Tas ir tavā dzīve, tā ir tā dzīvība, kas nāk no Jēzus Kristus. Tūkstnes ir tā vieta, kur saknes iet dziļāk. Tūkstnes ir tā vieta, kur ienāk patstāvība Dievā. Tūkstnes, kur mēs piedzīvojam Dievu žēlstību tā pa īstam, kur ienāk pazemība, kur ienāk pārbaudījums un, un, un iet gatavība iet tālāk ar Dievu. Tās tās lietas, kur tās patiesības, ko mēs saņem labajos laikos, nostabilizējās. Ka mēs atzīstam, ka mums ir Dievs ar mums, ka viņš labas lietas mums paredzēs, ka Dievs ir viens. Tās lietas Dievs strādā tūkstnešos sausās vietās. Un tāpēc es jums saku, ka tūkstnes ir laba vieta ja mēs saprotam šo principu, ka Dievs tevi tur vadīs, ja tu esi tajā vietā, es gribu, lai tu zini, ka Dievs tevi tur ir vadījis, ka viņš visu lietu strādā tavā dzīvē pa labu un ka viņš to pabeigs, viņš to dara pabeigs tavā dzīvē. Un tu atzīs, un tava dziesma reiz būs, Dievs ir labs un žālstība pastāv vienmēr, vienmēr. Es arī brīnījos tā, par šito Dievs ir labs, viņa žālstība pastāv vienmēr, es brīnījos tā, kāpēc vienmēr? Nu, jums jau debesīs vai žēlstība nebūs vajadzīga. Nu, tas ir tā, ka grēks vairs nebūs sātans, būs uz mūžiem tiesāts. Tur nebūs vairs tās miesas, miesas iekārs, tās lietas nebūs vairs. Mēs būsim pilnīgi brīvi no tā. Viņš visu dara jaunu rakstīts Bībelē. Kāpēc vienmēr? Kāpēc nevis tavu žēlstību pastāv uz laiku? Tavu, žēl pastāv, tavu žēlstību pastāv, kamēr uh, būs laiks šeit uz zemes. Zini, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka debesīs šī dziesma, ko tu dzied, Dievs ir labs, viņš āstī pastāv vienmēr, arī tu dziedās debesīs to dziesmu, jo tā būs vienmēr. Tās būs tā dziesma, ko tu dziedās nevis tajā brīdī, bet tu dziedās par to, kā Dievs tev vedz cauri. Tāda būs tā dziesma, tāda būs man dziesma. Slāv Dievam. Tātad tūkstnes ir laba vieta. Jo Dievs tiešām paredzējis labas lietas. Un starp citu, tūkstnesim gājuši visi Dievu vīri, ka Bībelē las, Ābrahams, Mūs, Pāvils, um, Jēzus gāja, mēs zinām, ka viņš gāja caur tūkstnesim. Viņš visi gāja. Mm -mm. Tātad katru dzīvu kristiešu cilvēku dzīvē tūkstnes izpauž dažādi un tūkstnes būs. Tā ir tā ziņa, ko es nedrīkst no jums noslēpt, un es arī netaisos, bet es gribu vienkārši atvērt to patiesības to, ka, lai jūs zinat to kontekstu, kādā ziņā un kāpēc Dievs tev vēd tūkstnesī. Jūs redzēsiet to pašu, jo tajā vietā tu atzīsi Jēzus Kristu. Tu atzīsi viņa spēku, viņa dziedināšanu. Un tā, tātad, nu labi, lai kā tas izpaudīsies tavā dzīvē, bet tā būs tā tukša vieta, tā būs tāda vieta, kur iespējams, kā mēs runājam, kad iespējams kaut kādas lietas, kad nenotiek. Un es ir padalīties tādā personīgā liecībā, ka man tuksnes sākās tajā brīdī, kad es pabeidzu bībeles skolu. Tas bija tā, kad, nu, es teicu, kad es biju Arazionā, kā bija tūkstnesī, bet, nu, kad es pabeidzu Bībeles skolu, tad Dievs man ieved garīgā tūkstnesī. Un tas bija tā, ka pēc Bībeles skolas pabeigšanas un kopumā man tūkstnes ilga trīs gadi. Tas bija tas laiks, kad es dzīvoju kā vēl nekad ticībā. Bībeles skolā viss bija skaisti, viss bija tik daudz, viss bija tik labi. Un kad Dievs man ieved tūkstnesī, un tas tūkstnes beidzās nu patās decembrī. Un es arī apzinos Dievu priekšā, ka tas jau nav, kad viss man nekad vairs nebūs tūkstnes. Es apzinos, ka būtu pienāks laiks vēl iet iekšā, pienāks laiks vēl, um, vēl tām lietām. Būt vienkārši, es zinu, ka Dievs man vadīs, bet viss, kas nāk no Dieva un viss, kas būs manā dzīvē, būs no Dieva žēlstības. Es gribu, tu pagriezies uz kādu pasaka, ka viss, kas būs tavā dzīvē, būs no Dieva žēlstības. Pasaka kādam. Gati, viss būs no, tā, no Dieva žēlstības. Viss, kas nāks tavā dzīvē, būs no Dieva žālstības. Un Dieva žālstības kontrolēts un vadīts. Es gribu, lai jūs to dzirdat. Un, un bija tā, ka es vēlējos, un es zināju, es Dievs sekošu tev, Dievs. Un kad es arī sāku just, ka, nu, kā tas notikās? Bija tā, ka Bībeles skolē es varēju divas stundas katru rīt degunu iekšā vārdā un lasīt. Divas stundas no paša rīta. Es varēju pilnīgi, un es stundām varēju lūgt, un bija tā, ka es, kad atvēru mutu, tad debes bija vaļā. Es atvēru dībeli un nāca vārds. Viss bija tik skaisti. Es iegāju tūkstnesī, izbraucu no bībeles skolas, iegāju kalpošanā un tukšums. No rīta pieceļos, palasīt nevar. Ziniet, kā man no rīta bija? <laughs> Ļoti bieži, ja te būtu galds, guļ. <laughs> guļus bībeles. Viss, es nevarēju. Es lasīju, es migu ciet, es, es lūdzu, liekas, kad lūkšana uzkrīt, nu, uz, uzsitās pret, pret griestiem, prak, nokrīt apakai. Ir kā uzlūdzu kaut kā tik, tik zemē. Un tāds laiks man sākās. Bet es biju kalpošanā, pilnlaika kalpošana. Un tajā pašā laikā, jā, es jūtu to tuksnes savā dzīvē un istas tukšuma lietas, kas notiek – Bet Dievs lieto, un es atceros, ka mani, manā sirdī ir ritīgs tukšums, pilnīgi nekas nenotiek, es eju uz dievkalpojumu, es vienkārši dievkalpojums beidzās, eju mājās, eju uz lūkšanām, neko nejūt, neko nedzird. Nu, vienkārši es redzu, Dievs darbojās, es redzu, ka viņš apakaļ ir, es redzu, ka viņš man vada, es zināju, ka Dievs man ielīdz šeit, ka es neesmu nu, ārpus Dieva gribas, ka viņš man skaidri parādīja, ka tas tūkstnes nav kaut kāda grēkdēba, ka tas tūkstnes ir, kur Dievs man ir ievedzis, es to skaidri zināju. Un es vienkārši kalpošanā, un tad vēl notika vēl trakāks lietas, ka es piedzīvoju tādas divas manas atmodas šajā kalpošanā. Bija tāda viena reize, ka vienkārši es ar ģitāru tajā tukšumā aizbraucu uz vienu vecoļaužu namu, sāk dziedāt dziesmas un 15 cilvēku piedzim no augšu. Un sākās draudzīt vecoļaužu namā, draudzīt vecoļaužu namā. Tas nebija no manis, tas bija no Dievas. Jo kā tas varēja nākt no manis? Es pilnīgi, no iekšas biju pilnīgi saus. Es nezinu, kā varētu parādīt. Saus švām vienkārši, nevien mitrumiņš iekšā. Dievs puh, nogāžās, rit, nu, nokrīt, ritīgi 15 un piedzims no augšu. Un jums jāsaprot, īrijā, katoļu zemē, katoļu piekritēji, nu katoļu mācīs piekritēji, es nerunāju pret cilvēkiem vienkārši tā, ka tā, tā, nu, ka tā ticība viņiem bija tāda, ka viņi ir pilnīgi bezcerīgi nāves brīdī. Un tas ir tas, ko reliģija dara, ka viņi apzog tev no dzīvības. Un tur tie vecie ļauts bija pilnīgi nu, tādi, gaida savu nāvu vecoļaužu namā. Un tas ir tas vecoļaužu nams, kur nu, bērni ieliek tos vecājus, lai tik no viņam vaļā, un viņi tur arī nomirst tur 15 cilvēki piedzims no augšas, slavē Dievu, pacēja rokas, lūdz skaļi par saviem vieno, nu, tiem cilvēkiem sludina ritīgi evaņģēlīts. Tāds brīnums notiek, man iekšā tukšums. Nākošā atmod bija krie, Krievvalda kalpošana, arī Dievs piec ģimenes glābjās pēkšņi, es tās tukšumā stāvu, Dievs man prasa, lai es sludinu, lai viņš man dod it kā vārdu, nāk tāds vārds, bet nu nav tāds iekšēji, tāds kaut kāds, nu tāds bajās, pajautās, nu, kad Dievs visur blāks un ka viņš ir tā var dzirdēt un staigā tādā milstībā visu laiku sausums. Kaut ko lās Bībeli, jā, atnāk vārti, pierakst, kaut ko sludina Dievs, atgriežas viens cilvēks, otrs, trešais, ceturtais, piektais, es, wow. Tāpēc ir tūkstnes arī tāda lieta, kur Dievs nepame, nepabeidz strādāt. Viņš turpina strādāt arī citu cilvēku dzīvē. Bet tā paiet viens gads, divi gadi, un jau trešais gads gāja. Un ziniet, kāda man bija lūkšana? es atceros, ka es ieraudzīju psalmos un ļoti daudzās vietās, starp citu, ir tādi vārdi psalmos. Cik ilgi <laughs> vēl? Cik ilgi? Nu, cik ilgi? Nu, cik ilgi, Dievs? Un es vēl lasu par mūsu 40 gadus, es domāju, nu, nu viss, es nevarēšu. Es 40 gadus, es domāju, 66 gados ārā no tūkstneša, ko tu ar, ar ratiņiem vai ar kruķiem braukšu sludināt? Es nezinu, man bija šoks. Es domāju, nu, cik ilgi, un es atceros, ka tas cik ilgi jau palika tāds, ka pat, nu, brēkt vajadzēja, nu, cik ilgi, Dievs, cik ilgi. Un tajā brīdī nāca kaut kas neparasts. Nu, tagad, nu, patās, kad jau palika jau tā, ka Dievs un arī jānāk skuldīgi, nu, teiksim, es jūtu, ka kuldīgi. Nu, viss tās lietas, kā Dievs vad Latvijā, un, un redz, es jau biju tā, ka es zināju, ka Dievs man vada. Es dzirdēju to vadību skaidri, bet, nu, nebija nekas tāds, kāds bija piedzīvojums sākumā, tāda mīlestība, Dievu klābu un tāda apskaušana, tāda Dievu klābu un visur, nu, tāda tas nebija. Un es atceros, kad es nācu uz Latviju, tad bija kaut kas tāds, ko Dievs man prasīja. Un es vēlos, lai es atveru pirmā ķēniņa grāmatu, 18. nodaļa. Var teikt, esam jau pabeiguši, bet šeit ir tas vārds, ko Dievs, Dievs man teica. Kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz. Pirmā ķēniņa grāmata, 18. nodaļa, sākot no 20. panta. Es aicinu jūs izlasīt šo nodaļu mājās vispār, tā ir ļoti tāda svētīga nodaļa Vispār 17, 18, 19 nodaļa ļoti svētīgi, to var izlasīt. Un sākot no 20. pānta. Un tas stāsts ir tāds, kad mēs nelasīsim to, to, to pāntu pagaidām, bet tāds, tas, tas stāsts, kas šeit notiek, ir tā, kad Izraela tauta iekrīt um, elgdievībā, un Dievs nāk ar savu sodu. Viņš nāk, viņš viņus brīdinājis ilgu laiku, nāk Elī, kas ir Dieva pravietis, viņš saka, nebūs lietas trīs gadus, nebūs lietas, būs sausums. Un šeit ir 18 nodaļa, kad jau 3 gadi jau pagājuši, gan īsti 3 gadi, un iedomājieties, pilnīgi sausums, tur ir rakstīts, ka pirmajās 5 nodaļās rakstīts, ka tur bija, nu, pilnīgi tā, ka nevarēja pabarot zirgs, pilnīgi, nu, pilnīgi sausums, lietas 3 gadus, pilnīgi sausums. Nebija ūdens. Iedomājieties šī situācija, kurā viņi bija. Iedomājieties. Un kad, un tur bija tā, kad, uh, nu, sausums tai tautai. Un nāk Elija atkal apakaļ pēc tiem trijiem gadiem, un viņš tagad aicina uh, visu tautu, lai atnāk uz Jeruzālem, un visu tautu atnāk, un viņš saka, tagad tā, jūs kalpojat bāliem, tas ir elka dieviem, jūs kalpojat elka dieviem, un ir īstais dievs. Un tagad iz, paņemiet visus savus bāla priesters, tie, kas jūs popularizē šo bēstu jūs vidū. Ņemiet viņu, lai viņi paņem upuru vienu, un es ņemšu vienu upuru. Un mēs tagad noliksim, un, un uz kuru altāru nonāks, celsim divus altārus, uz kuru altāru dievs nonāks ar uguni, tas būs dievs mums tas stāsts tāds. Un viņš, viņš aicina to tautu, tautu atnāk, un tā, kad uh, uh tie bāli priestari uztais altāru, uzliek uh, to upuru, un visu dienu skraida apkārt, sauc to dievu bāli, atbild mums, atbild mums, atbild mums, un pilnīgs tukšums, pilnīgs sausums un klusums, pilnīgs. Tā viņi sāk griezt sev, un tā ir tā reliģija sāk griezt savu, nē, mums kaut kas vairāk jādara, griež, griež, nu nav, nav, viņi lēk apkaļ, viņas pienāk vakars, seši aptuveni. Visu dienu nolēkājušies pilnīgs klusums. Un Tēlīs saka, pienāciet pie manis. Viņš aicina pie manis, viņš uzceļ atjauno to veco altāru, kur jau bija vecais altārs. Viņš uzliek to un viņu vērs visu, viņš prasa kaut kā tā dīvaina lieta darīt. Izrakt apkārt grāvi. Un sākot no 30, 30, 30 līdz 35 nu, pantam es izlasīšu. Tad Elijas sacīja visai tautai, pienāciet klāt pie manis, un visa tauta pienāca klāt, un viņš izlaboja altāru, kas bija salauzts. Un Elija paņēma 12 akmeņus pēc Jēkab bērnu cilšu skaitu, kurām kādreiz tā kunga vārds bija noteicis Izraels, lai ir tavs vārds. Un viņš tā kunga vārdā uzcēla no akmeņiem altāri un izraka visapkārt altārim grāvi, kas atvēra ar diviem mēriem labības apsējumu laukumu. Tad viņš sakārtoja malku, sadalīja vērsi un uzlika to uz malkas. Un viņš sacīja, piepildiet četrus traukus ar ūdeni un slakēt to pāri dedzināmam upurim un arī pāri malkai. Un viņš sacīja, vēl otrreiz dariet tā, un tie darīja tā vēl otrreiz. Un viņš sacīja, atkārtojiet to trešoreiz, un tie darīja tā trešoreiz. Un ūdens tecēja altariem visapkārt, un arī grāvs piepildījās ar ūdeni. Un iedomājieties, tas grāvs bija izlikts, izrakts, viņš nav maziņš, un kaut kas ar, nu, tāds neparasts, ko Dievs caur Eliju prasa, es ticu, ka tas bija Dievs, kas lieto Eliju, viņš prasa, atnes ūdeni, piepildiet četrus traukus ar ūdeni. Un jums jāsaprot, kādā brīdī Dievs prasa to ūdeni, kad viņam nav. Un, un vēl turklāt trīs reizes viņš to prasa. Un tas Dievs nāk, viņš prasa, tad atdodiet visu, kas man ir, kas jums ir, atdodiet visu. Un šeit ir tā vieta, kur es gribu, es ticu, ka Dievs uzrunās jūs, kad, ko Dievs man deva priekš jums. Apzināties to, ka mēs lasam to stāstu tālāk, kaut kādu pusstundu no šī brīža, kad Elī sāk prasīt šo ūdeni, Dievs nonāca ar lielu godību, ar uguni, ar lielu godību, kaut kādu pusstundu vēlāk. Bet pirms šīs pustanas nāk tā prasība no Dieva atdod vēl pēdējo. Atdod viss, kas tev ir. Man liekas, ka tas ūdens, kas nāca, tie bija tie tie pēdējie krājumi, kas tiem cilvēkiem bija. Un viņi redzēja, ka Dievs vada, un tas ir tā, Dievs tagad nāk pie tevis. Vienmēr, nu tu esi šajā tuksnesī, tev daudz lietas notiek, tu nezini, kas, kas kā tiks galā. Viss šīs lietas, tie skorpioni, tas tuksnes, sausums, un Dievs pēkšņi nāk un prasa vēl trīs reizes četras trauks ar ūdeni pielē un izlēja šitajā grāvī. Liekas kaut kas ārprātīgs, kāpēc Dievs tu man to prasi? Iespējams, Dievs tev sāk varbūt prasīt lūdzu par savu ģimeni tagad Dievs, es taču esmu savs, nu kā es varu kaut ko lūgt? Iespējams, Dievs prasa vēl kaut ko tev darīt. Kur tu saki, nu es jau tā es nogurs, es nezinu, kā es to varu panest, bet Dievs tev prasa, viņš saka četras un vēl trīs reizes. Un šeit ir tās, ko es vienmēr esmu ievēlējis savā dzīvē, atcerieties, ka pēdējā pusstunda ir visgrūtākā. Pirms Dieva godības tas pēdējais mazais brīdis ir tā vieta, kas ir visgrūtāk izturēm vai izturēt. Te pat, ja ir Dieva godība, te pat, ja ir Dieva, kad Dievs nāks un pagodināsies un redzēs to atmodu, kas notiks, te patās. Bet liekas, Dievs kaut ko prasa no tevs, ko tu nevar panest. Un tad es gribu zināt tā, ka Dieva godība, es gribu, lai zināt, ka Dieva godība nonāca. Un es gribu, tas viens vārds, ko Dievs ir teicis, nepadodies. Pēdējā pusstundā par visu, ko es varētu teikt, nepadodies. Nepadodies, jo dievgodība ir te pat. Un kad nāk tas, ka Dievs tev prasa kaut ko, tad saki, vislabākais, ko tu var teikt, ar sakostiem zobiem kaut vai, Dievs tavs prāts, lai notiek. Un dod to, ko viņš no tevs prasa. Atcerieties, ka Dievs ir labs pēdējā pusstunda tavā dzīvē, iespējams, ir tagad. Un iespējams, tu domā, ah, nē, padošos tad Dievs tev šodien saka, nepadodies, nepadodies, jo es te pat esmu, un tu redzēsi lielas lietas savā dzīvē, lielas lietas savā dzīvē. Saprot, ka brīži, kad liekas, ka Dievs prasa pārāk daudz, ir tie brīži, kad pavisam te pat ir Dieva godības izliešanās tavā dzīvē, un ka viss, kas tev ir jādara, ir jāpaklaus šai prasībai un nepadoties. Tas ir tas, ko Dievs man deva šodien jums. Nepadoties. Arti, varbūt mēs liesim lūkšanā pēdējā pusstunda un brīdis, kad tu domā padoties, ir brīdis, kad tieši nedrīkst padoties, jo Dievu godība, Dievu varenība tavā dzīvē ir te pat. Lai kas tur es, es šo ticībā sludinu, pēdējā pusstunda izturi. Es vēlos atvērt psalmu 69, un varbūt mēs varam piecelties. 69. nodaļa psalmos, 14. pants. Manā tuksnesī Dievs, 79. pāns, 49. psalms, 14. pāns, manā tuksnesī bija tā, ka Dievs pie manis atnāca šo pāntu un rakstīts tā, bet es tevi lūdzu, kungs, laikā, kad, es te, kad tev tas lapa tiktu, ak Dievs, uzklausi mani savā lielajā žēlstībā, savā uzticīgajā palīdzībā. 79. psalms, 14. pāns. Es varbūt varēsim uzlikt uz ekrānu, bet, bet es tevi lūdzu, kungs, laikā, kad tev tas lapa tiktu, ak, Dievs, uzklausi mani savā lielajā žēlistībā, savā uzticīgajā palīdzībā. Un tas notika tā, Dievs nāca pie mans un viņš teica, Matīs, es zinu, ka tu esi tūkstnesī, es apzinos, bet es tev tagad lūdzu, atdod savu gribu man un padodies, necīnies saprast, kad tas tūkstnes tev beigsies, necenties man pateikt, kad man tev jāizved, bet es gribu, lai tu paļaujies uz mani un noliec savu dzīvi manās rokās. Es gribu, lai tu to dari, un priekš manīm tas bija tas pats, kas ēlīgi prasītāji tautai čet, trīs reizes četras trauks ar ūdeni izliet. Jo man bija pilnīgs sausums. Es teicu, Dievs, ja kaut vēl pusmēnesis, ja kaut vēl mēnesis, kaut vai divi mēneši šitās tūkstnešas, es nomiršu. Bet Dievs nāk, viņš saka, vēl mazliet. Un es tev gribu, lai tu paļaujies man, un šie vārdi man dzēlās tā sirdī. Diev, es zinu, ka tas bija Dievs, viņš rakstīts, bet es tev lūdzu, kungs, laikā, kad tev tas lapatiktu, laikā, kad tev tas lapatiktu. Man, man tas mocīja, ne jau tādā sliktā nozīmēs, Dievs, es jūtu, ka tu man prasi, paļaujies tagad ar visu, kas tev ir. Un tas laikā, tad tev tas patikt varētu nozīmēt priekš manis iespējams vēl trīs gadi, iespējams jātie 40 gadi. Bet es sapratu, ka Dievs, es, Es sapratu, ka man vienkārši jānoliek un jāsaka jā tam kungam. Un šis vārds man nāca kā divu nedēļu pirms manā dzīvē ienāca. Dievs ar lielu spēku un pacēl man. Dievu godību nonāca. Es tagad vēl dzīvoju tā sekās. Es, ne, es, nesaku, kad, es nesaku to tādā letnībā, es vien pazemībā, jo man tie bija trīs gadi un grūti gadi, un es esmu pateicīgs par šo laiku, ko Dievs man devs. Bet tas bija tas brīdis, kad Dievs man teica, Matīs, atdod manās rokās savu dzīvi un ļauj man tevi vadīt. Un tad es teicu, Dievs, laikā, kad tev patiks, Dievs, es gaidīšu. Ņem tos ūdens trauks, ņem. Es atdodu tev visu. Pēdējā krājuma, lūdzu, reku. Ja rīt nebūs lietas, man ēzeļi nomirs. Ja rīt nebūs lietas, man, man, man, man dzīvnieki nomirs. Ja rīt nomirs, nenā, nenāks lietas, tad arī es nomiršu bet Dievs, ja tu man prās, es tev dodu. Pēdējā pusstunda ir tieši tā pusstunda, kad tu nedrīkst padoties. Un kad vislabākā lūkšana, ko tu var lūgt savā dzīvē, tajās brīžos. Iespējams, kādam jums tas brīdis ir tagad, iespējams, jums viņš būs, Bet vislabākā lieta, ko tu var lūgt, ir to, ko Jēzus lūdz. Tēvs, ne mans prāts, bet lai tavs prāts notiek manā dzīvē. Ne mans prāts, bet lai tavs prāts notiek. Laikā, kad tev lapatiks, laikā, kad tu to esi izvēlējies. Un zini, savā lielajā žēlstībā un savā uzticīgajā palīdzībā Dāvids arī zināja. Lielai uzticība un liela žēlstība tā būs, kas notiks. Ir tāda lieta. Es zinu, ka Mēs lūksim, mēs nodziedāsim dziesmu, mēs gribam, mēs pavadam laiku lūkšanā. Ir tā, Dievvārds nāk, un, un ir tas vajadzība atbildēt uz Dievu vārdu. Ir tā vajadzība atsaukties uz viņu vārdu. Ir tā vajadzība vienkārši ļaut viņam pieskārties tev, ļaut viņam, lai tu to izdari. Un tad kā, kā es to vienmēr daru? Um, es gribu notipināt vienu tādu lietu ticībā. Es to es pārsreiz šeit darīšu, bet ir tāda lieta, kad ir vajadzīgs tas ticības solis, lai tu spērti. Tev nav jānāk pie manis, tev nav... Um, ja es tev neesmu vajadzīgs šajā brīdī. Es vēlreiz tev saku, ka Bībele rakstīts, ka ir tikai viens starpnieks starp debesīm un zem, tas ir Jēzus Kristus. Starp debesīm, starp Dievu un starp cilvēkiem ir tikai viens starpnieks, tas ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus tev ir vajadzīgs, un viņš tev ir atbild šajā brīdī. Bet ir tāds moments, ko es vēlos nodibināt katru reizi, kad es šeit sludinu. Iespējams ne katru reizi, bet katru reizi, kad Dievs dod šādu vārdu, es vēlos nodibināt, ka šeit tā vieta priekšā ka tas ir tas vietas, kas nodibina tā svēta vieta, kur Dievs satiekās ar cilvēkiem. Tas ir tas altārs. Ticībā es mēlos uzcelt šo altāru. Šeit priekšā. Un tas ir tas moments, kur tu vari iznākt un sastapties ar Dievu. Viņš arī tev tur, kur tu sēdi, tas jau nav jāiznāk tādā veidā, bet es gribu ticībā nogvināt. Ja Dievs uz tevi šodien runājas, un ja Viņš tev sāk par šo pēdējo pusstundu, nevis manis dēļ, bet, bet vienkārši tev ar Dievu iznāk satikties. Es vienkārši gribu nodibināt, nodibināt to vietu, kur Dievs satiekas ar tevi šajos momentos, kad tu esi dzirdējis Dievu vārdu un ka tu tev jāatbild ar to ticības soli viņam tuvojoties. Tāpēc es vienkārši aicināšu, mēs dziedāsim, dziesim, un ja Dievs tev ir uzaicinājis, ja arī neviens neiznāks, slavu Dievu, tas nav priekš manis, atcerieties, tas nav priekš manis, ne pie viena. Un ja arī tu nāks, ne, es personīgi es iesaku nevienam citam nedomāt neko, kā vienkārši skatāmies tagad uz sevi. Un ja tu arī nāks, tas zini, ka tas ir starp tevi un Dievu. Un tad mēs kopā lūksim. Amen. viens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. neviens kā tu, pazemīgs kā tu. priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Kad lepnums stāvā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. that Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz. Lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, mīļošais tēvs. Tomēr manis dēļ tu dēlu apdēvītu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Jā, šis ir tas brīdis, kad tu esi sastapies ar Dievu. Tu esi spējis šo soli, un es zinu, ka Dievs darbojas tavā dzīvē. Viņš darbojas. Šis ir svēts brīdis ar Tev un Dievu. Es svēts brīdis šeit katru, kas ir šeit, bet tie, kas ir iznākuši, es vēltos vienkārši kopā mēs varētu lūgt vienu lūgšanu. Un tas varbūt arī būs tāds, kad uh, es vienkārši lūgšu, un jūs atkārtojat vienkārši to lūgšanu. Es lūgšu vienkārši atdosim Dievam tās lietas, no kā mēs baidamies atdosim viņam. Lai Dievs tās paņem, zinot to, ka viņš ir labs, un būsim tie, kas ticībā un arī Dieva žālstībā tvērsies un teiks, Dievs, es palikšu to pēdējo pusstundu, jo tu man dos pastāvēt. Pēdējo pusstundu. Es vēlos palikt. Es vēlos palikt. Dievs, jūs zini, tu esi apsolījis savu godību, un es tev varu pateikt, ka tavā dzīvē dievgodība nāk, tas nav tā, ka es saku, lai jūs pacelt kaut kā, es zinu, kad viņi nāk, jo Dievs ir uzticams, viņš ir uzticams tavā dzīvē, viņš zina to laiku, viņš zina to minūtu, viņš zina to brīdi, kad tev pārstās, kad tu, viņš zina to brīdi, kad atnāk pie tevs, un tas būs liels brīnums tavā dzīvē personīgi, viņš nav tev atstājis, tad vienkārši lūksim kopā, es vēlas, lai mēs lūgtu kopā. Es lūgšu, bet jūs atkārtojat. Tas tā vienkārši ticībā mēs lūgsim. Debes tēvs, es tev pateicos par visu, ko tu dod manā dzīvē. Debes tēvs, es ticībā stāvu tavā priekšā un es lūdzu žēlastību pastāvēt šo pēdējo pusstundu. Es lūdzu uz dod spēku un dod savu žēlastību Dievs, bet es pasludinu, ka Tu esi labs un ka Tava labestība manā dzīvē būs dzīve. Es pateicos, ka tā godība, Tava izliešanās būs reāli manā dzīvē. Es ticu, palīdz manai neticībai. Dievs, es nolieku sevi, visu savu dzīvi, viss, kas es esmu, Tavās labajās rokās tēvs pieņem. Un Dievs, es Tev pateicos, ka Tu man dos spēku izturēt pēdējo pusstundu. Halleluja! Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ir vēl tādu mēs dziedāsim, bet ir tāds rakstviet. Tajā pašā 8. nodaļā, 17. 18. pants rakstā. Tad nesaki visu savā sirdī, mans spēks un mana roku stiprums ir man šo bagātību devis. Tad, kad tā godība atnāks, kad tie bagātības un tās lietas tavā dzīvē notiks garīgi runājot, viņš, Dievs saka, tad nesaki viss savā sirdī, mans spēks un mans roku stiprums šo, man šo bagātību Dievs. Un es zinu, ka to arī to nevarēs pateikt, jo tu zinās, ka tas bijis Dievs. Bet rakstīts, bet piemin to kungu savu Dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš ir zvērst bija apsolījis taviem tēviem, kā tas ir šodien Lai citos vārdos izteiktu tā, ka piemin to kungu, savu Dievu, ka viņš ir tas spēks, viņš ir tas, kas ir devis šo lietu piedzīvot. Viņš ir tas, ka tevis, kas tevi veids, un tās lietas ir bijušas labas. Un tajā dienā tavu dziesmu nebūs es, bet kā mēs dziedējam, tavs lēpnums ir salauzts, mans lēpnums salauzts tavā priekšā, un lai tā ir, un tā godība nāk, esiet iedrošināti. Dievs ir ar jums. Vēl dziedāsim, un tad noslēgsim dievkalpojumu. Jūs varat palikt vēl lūgt, vai varat iet, mēs dziedāsim vienkārši. Var dziedāt. shot must die. gribētu, ka mēs tādu rītīgu slavas dziesmu nodziedāt. Jo ir jāpriecājas. Varbūt tas moments ir grūts, bet es zinu, gribu, ka Dieva labestība tavā dzīvē nes prieku. Varbūt tagad vēl tas nav, bet es domāju vienkārši iesim šajā nedēļā slavējot Dievu. Atceries, liku jums viens otram teikt, ka viss, kas šajā nedēļā notiks, viss, kas nāks tavā dzīvē, Dieva žēlstības vadīs. Nāk no Dieva žēlstības. Viss, kas būs šajā nedēļā, būs Dieva žēlstības kontrola, pār to viņš vadīs. Tāpēc vienkārši mēs varētu noslēgt šo dievkopumu ar slavēšanu. Amen? Es lūkšu un tad slavēšu. Dēvs, Tev pateicos par Tavu vārdu. Es pateicos, Dievs, ka Tu runā uz mums, Dievs, paldies, ka Tu dari reāli šīs lietas, Tēvs, turpini to darbu. Tās viss, kas bija nepateikts, viss, kas bija neizdarīts, Tēvs, savā žēlistībā turpini to darīt, Dievs. Un es pagodinātu šeit, šajā draudzē, Tēvs, šeit, šajā pilsētā, Dievs, es lūdzos, lai Tu atgriez cilvēks pie sevis vairāk un vairāk, bet lai šeit mājot Tavu dzīvību, Tavu realitāti, lai Tu būtu dzīves mūsu vidū. Paldies Tev, Tēvs, mēs pateicamies par visu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Ozana, Ozana augstībā. Ozana, Ozana, Ozana augstībā. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks, mani ir. slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgo. Gods Dievam, gods Dievam, gods Dievam austībā. Gods Dievam, Gos Dievam, gos Dievam augstībā. Vienmēr slavēšu es, jo sirdī man prieks. Mani Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgo. Vienmēr slavēšu lai slāva, lai slāva par mīlestību mūžīgo. Lai slāva, lai slāva par mīlestību mūžīgo. Vienmēr slāvēšu es, jo sirdī man. vienmēr slavēšos, jo sirdī man prieks. Man Jēzus ir mīlējis ar mīlestību mūžīgo. Vienmēr slavēšos, jo sirdī gods un slavu Tev, Tēvs, kungs. Katru soli spēru teikums, Tu esi man ceļš, Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. Katru soli spēru Tevī, kungs, Tu esi man spēks, Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. Katru soli! katru soli spēru tevī kungs. Tu esi man ceļš, Jēzu, katru brīdī tevī dzīvoju. Katru soli spēru tevī kungs. Tu esi man spēks, Jēzu, katru brīdī tevī dzīvoju. Žēlastībā apņem mums, kur vien raubos redz tevi. the sou mal. Mīļais Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. Katru soli spēru Tevī kungs, Tu esi man spēks Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. Katru soli, katru soli spēru Tevī kungs, Tu esi man ceļš Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. Katru soli spēru Tevī kungs, Tu esi man spēks Jēzu, katru brīdī Tevī dzīvoju. destino. soli spēru, tevi kungs katru dienu, tevi dzīvoju katru soli spēru, tevi kungs katru dienu, tevi dzīvoju Es tās es ilgojos, ticība man vajadzīga. Ticību, jā, ticību, tu mani vēlies saskatīt. Ņem manu sirdi un veido to, ņem manu prātu un pārveido, ņem manu gribu un saskaņo ar savu, ar savu masku. Ņem manu sirdi un veido to, ņem manu prātu un pārveido, ņem manu gribu un saskaņo ar savu, ar savu masku. Ar savu, ar savu masku. es ilgojos, brīvība man vajadzīga. Brīvību, jā, brīvību, tu mani vēlies saskatīt. Brīvība, brīvība, pēc tās es ilgojos, brīvība man ar savu, ar savu mazgu. Viņam manu sirdi un veido to, viņam manu prātu un pārveido, viņam manu gribu un saskaņo ar savu, ar savu mazgu. Ar savu, ar savu mazgu. Ar savu. Halleluja, Tavs viskots un slāv Tev, Tavs, slāv Tev, Tavs. Es Tev pasakos, Tavs, par šo prieku, Tavs, ko Tu liec mūsu sirdīs, kungs. Es Tev pasakos par šo vārdu, Tavs, ko Tu esi Devis, kungs, šai dienai, Tavs. Un es Tev lūdzu, Tavs, no sirds, kungs, dod mums spēku pietvērties Tavam vārdam, kungs, satvert Tavu vārdu, Tavs, kungs. Saķer Tavus apsolījums, Debes, Tavs, kungs. Un iet tālāk, Debes, Tavs, kungs pateicībā iet caur tēvs šai pēdējai pusstundai, kungs. Halleluja, tēvs, viss gods un slāv tev, tēvs. Halleluja, tēvs, svētīgi vien ģimene debes tēvs, kungs. Tēvs, svētī mūs garīgos līderi debes tēvs, kungs. Mūs kalpotājs, mūs draudzē debes tēvs, kungs. Es tev lūdzu tēvs par jūrmals un Rīgas draudzēm debes tēvs, kungs. Svētīgi šis draudz debes tēvs, kungs. Tēvs, dāvā bagātīgi žēlastību, tēvs. Tēvs viss gods un slāv Tev Tēvs, slāv Tev Tēvs mums. Es Dēvs, es lūdzu par mūsu pilsētu, kungs. Par ikvienu draudz mūsu pilsētā, par ikvienu kalpotāju, Tēvs. Par, par ikvienu ticīgā sirdi, debes Tēvs, mūsu pilsētā, kungs. Halleluja, Tēvs. Svētībā gādīgi, debes Tēvs, kungs. Dod atklāsmes, debes Tēvs, kungs. Vienkārši savā žēlastībā pārklāj Tēvs šīs draudz, šos draudz mācītājs, kungs visus šos ganus, debes Tēvs, kungs. Es lūdzu pēc Kristus apsardzību pār šiem draudžu ganiem, debes Tēvs, kungs. Halleluja, Tēvs, kungs. Es lūdzu par mūsu valsts, debes Tēvs, kungs. Tēvs, tu redz tās lietas, kas notiek, Tēvs, tu, kurus mēs zinām, kurus mēs nezinām, Tēvs, bet es esmu pārliecināts, Tēvs, kungs. Visam pāris daudz, stāv tavs žēlastība, Tēvs, tavs nodoms, kungs, tavs labais prāts par mūsu valsts, Tēvs. Paldies, Tēvs kungs. Viss gods un slavu Tev, Tēvs. Mēs lūdzam, Tēvs kungs, pasargā ikvienu šajā nedēļā, Tēvs. Svētī ikvienu debes, Tēvs kungs. Dziedini sirkstošos, Tēvs. Dziedini ikvienu, Tēvs, kurš nevarēja būt šodien šai dievkalpojumā, Tēvs, kas ir apslimuši, Tēvs, kas ir no kādām kaitēm, Tēvs. Es Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, pēc dziedināšanas, Tēvs kungs. Ja tam ir jābūt brīnumam, Tēvs, es lūdzu pēc brīnuma, Tēvs, kungs. Viņas debes tēvs, es lūdzu pēc iedrošinājuma tēvs, iet ārpus mūsu divnam telpām tēvs un stāstīt par taviem brīnumiem tēvs, mūsu ikvienu dzīvēs tēvs, jo es ticu, ka mēs ikviens katrs esam lielie brīnumi tēvs, kungs, halleluja tēvs, kungs, Slāv Tev, Tēvs, kungs, dod mums pateicīgs, pazemīgs sirds, debes Tēvs, kungs, ka mēs varam tiešām dalīties šai žēlastībā viens ar otru, Tēvs, dalīties mīlestībā, Tēvs. Ja nepieciešams dalīties ar mājas debes tēvs, ar finansēm, kungs, Halleluja, tēvs, kungs, svētīgi vien pagāt tēvs, ar finansēm, tēvs, lai paliek pašiem un paliek pār labiem darbiem, debes tēvs, kungs. Māc mūs, Tēvs, būt gudriem ar finansēm, debes Tēvs, kungs, un tiešām, Tēvs, pasargāj kvien Tēvs no maldas ceļiem, kungs, un tiešām visgods un slav Tev, Tēvs, Tev mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā.